emrin e cilit ju përbetoni dhe ruani marrëdhëniet farefisnore. Në të vërtetë Allahu është kurdoher mbikëqyrës mbi ju. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, të sinqerta. Ai Allahu ua përmirëson veprat tuaja, ua fal gjynahet tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij ka fituar me fitore të bujshme më pas fjalët më të sinqerta janë fjalët e Allahut azza wa jall udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam veprat më të këqija janë ato të shpikurat çdo shpikje është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr më pas përkujtojmë se mësimin e kaluar folëm rreth agjërimit pra obligueshmërisë së tij dhe folëm për përshkallëzimin pra për etapat që të parët tanë të mirë pra në kohën e pejgamberit alejhi selam, kaloi agjërimi në kohën e tyre, pra thamë se e kanë pasur obligim agjërimin e ditës së Ashuras, dhe më vonë u shfuqizua agjërimi i kësaj dite, mbasi Allahu i lartësuar obligoi pra besimtarët me agjërimin e muajit të Ramazanit. Naam. Tekel-lemna ejdan an ahkami siyam Sha'ban أو ذكر شيء من أحكامه ثم ذكرنا أيضا على من يجب الصيام وكان فيما ذكر أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع فيجب الصيام على من توفرت فيه يجب صيام رمضان Dhe gjithashtu folëm për gjashtë kategoritë, pra të cilëve u bëhet obligim muaji i agjërimit, pra agjërimi i muajit të Ramazanit. Dhe janë ai që është musliman, është pubert pra në moshë madhore i pjekur, është i mençur, pra domethënë që është që dalon, i shëndoshë mendërisht, وأنت شرط العاقل لأن غير العاقل أيضا غير مكلف وأما البالغ فالصيام عليه واجب لأن غير البالغ لا يجب عليه وإن كان يستحب له أن يصوم وأما المقيم فلأن المسافر لا يجب عليه الصيام في خلال الشهر إذا كان مسافرا لا يجب عليه القضاء بعد ذلك وأما القادر فيخرج به العاجز لأن من كان عاجزا عن الصيام لا يجب عليه كالعاجز لكبر السن أو لفرض مستمر وأما الخائن من الموانع فهذا في حق المرأة الحائض والنفاس mosha madhore, sepse fëmija, pra ai që është në moshë minore, nuk e ka obligim agjërimin, edhe pse kujdestari i tij thamë duhet që ta nxisë dhe ta edukojë që të stërvitet me agjërimin. Së treti thamë ai që është i mençur, domethënë që është i shëndoshë mendërisht, sepse të çmendurit pra budallait, ë nuk e ka obligim agjërimin gjithashtu thamë të jetë vendali sepse udhëtari gjithashtu nuk e ka obligim edhe pse duhet ta kompensojë më pas pra kur të kthehet prej udhëtimit të tij dhe thamë takati pra mundësia trupore sepse ata që nuk kanë domethënë mundësi siç janë pleqtë e thyer në moshë ose ata njerëzit të cilët kanë sëmundje të uh, vazhdueshme, edhe këta nuk e kanë domethënë obligim agjerimin, edhe së fundmi thamë, uh, thamë pikën e, e kushtin e gjashtë, pra që është i pastër ose i larguar nga pengesat, siç janë gratë uh, lehona, ose, domethënë që janë gratë lehona, ose gratë me të përmuajshmet e tyre. Na, ونتكلم في هذا الدرس عن اسئله المسائل أو بعض المسائل المتعلقة بالباب ف آه، من تلك المسائل المهمة مسألة بما يثبت وجوب صيام شهر رمضان ذكر العلماء أنه يثبت بأمرين أما الأمر الأول فبرؤية hyrja e muajit të Ramazanit. Dhe hyrja e muajit të Ramazanit vërtetohet me një nga këto dy çështje, ose shikimi i hënës së re të muajit të Ramazanit, ose kompletimi i muajit Shaban me 30 ditë. Pra, themi se, nëse është nata e 29, domethënë dita e 29 e Shabanit, nëse shihet hëna e re, atëherë, Ky është argument për fillimin e agjërimit për ditën e nesërme. Dhe nëse jo, nëse është qielli domethënë i ngrysur që nuk shihet, pra që është i vranët, me re, atëherë kompletohet muaji Shaban me 30 ditë dhe më pas fillon domethënë muaji i Ramazanit. Pra me një nga këto dy çështje vërtetohet fillimi i muajit të Ramazanit. Naam. më duhet kompletuar muaji Shaban me 30 ditë dhe nuk i dhe thamë që është e ndaluar dhe nuk lejohet që të agjërohet dita e dyshimit siç ka ardhur në hadithin e transmetuar nga sahabiu i cili thotë se ai i cili agjëron ditën e dyshimit e ka kundërshtuar pra Ebul Kasimin që është pejgamberi a.s. pra dita e dyshimit që është dita e 30 e muajit Shaban nëse pra qielli është i, i mbuluar me re dhe nuk shihet hëna e re dhe kijami, domethënë namazi i natës në të. Mirësia e parë është fakti që agjërimi i muajit Ramazanit është një nga pesë shtyllat e Islamit. Siç e kemi përmendur hadithin që është bazuar Islami mbi pesë dhe mbi përmendi pejgamberi selam agjërimin e muajit Ramazanit. Së dyti ka ardhur në hadith ku thotë pejgamberi selam sipas kuptimit ai i cili agjëron Ramazanin me besim dhe me shpresë në shpërblimin tek Allahu do t'i fshihen pra i falen atij gjunahet e mëparshme Dhe ku e di ti, pra kush të informoi ty se, se çfarë është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e mirë se një mijë muaj. Gjithashtu, Allahu i lartësuar na ka informuar për mirësinë, pra që Allahu i lartësuar e ka zbritur Kuranin në këtë natë, ku thotë në këtë ajet sipas kuptimit, në të vërtetë, ne e kemi shpall atë në një natë të begatë, dhe ka dhe kemi shpallur Kur'anin në në muajin e Ramazanit. Është përcjell nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma se ka thënë Allahu i lartësuar natën e Kadrit e ka zbritur të gjithë Kur'anin, pra të gjithë Kur'anin e ka zbritur në qiellin e dynjas. Edhe më pas për 23 vjet i është shpallur pra i është zbritur Kur'ani pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Naam. në hadithin e saktë nga në sahihajn nga Ebu Hurajra radi anhu se ka thënë kur vjen pra kur hyn muaji Ramazanit hapen dyert e gjenetit mbyllen dyert e zjarit dhe lidhen pra prangosen në të shejtanët pra hapen dyert e xhenetit për ata që agjërojnë këtë muaj dhe falen netve të tij dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe lidhen pra prangosen shejtanët të cilët puno dhe o ti kërkues pra o ti që do të veprosh të keqen frenohu ndalo dhe Allahu shpëton çdo natë prej netëve të Ramazanit shpëton pra çliron njerëz nga zjarri siç thotë pejgamberi selam çdo natë të Ramazanit Allahu shpëton prej zjarrit ë njerëz pra prej robëve të tij. Naam. pra siç përmendëm mirësitë e këtij muaji janë të shumta por le të flasim pak për edukatën dhe moralin me cilin duhet të pajiset dhe të zbukurohet besimtari në këtë muaj së pari duhet që të largohet nga të gjitha gjynahet sepse veprimi i gjynaheve në këtë muaj jo vetëm që të pakëson prej shpërblimit të Ramazanit, por ndoshta edhe të privon totalisht nga shpërblimi i agjërimit. Siç thotë në këtë hadith pejgamberi selam kur të jetë pra dikush prej jush agjërueshëm, pra kur të jetë duke agjëruar mos të merret me fisk dhe me rafat pra mos të shajë dhe të ofendojë dhe përdorë llafe të pista dhe nëse e fyen atë ndokush le t'i thotë t'i përgjigjet unë jam agjërueshëm Patëm një, një shkëputje të shkurtër me shikë më po mundohemi që të rilidhemi inshallah. Naam. Naam. لئلا لئلا يفسد صومه ولئلا يجهد أجره فمن ذلك أن يجتنب كل المحرمات فإن المعاصي سبب في إيهاب الأجر وربما في إبطال الصيام Pra, siç e thamë dhe e përsërisim që mirësitë dhe shpërblimet e agjërimit janë të shumta, jo vetëm këto që, që përmendëm, por mjaftohemi me këto që përmendëm, dhe flasim diçka mbi edukatën, pra normat e edukatës dhe të moralit që duhet të pajiset besimtari me to gjatë agjërimit të tij të muajit Ramazanit. Së pari duhet të largohet nga të gjitha gjynahet, janë gabimet e gjuhës. Pra, duhet të ruhemi nga gënjeshtra, nga shpifja, mashtrimi, përgojimi, thashethemet, dëshmia e rreme, fyerja, ofendimet, mallkimet dhe llafet e pista pra, të pahijshme. Edhe nëse e ofendon dikush, siç ka ardhur në këtë hadith, Pra, kur të jetë dita e agjërimit të dikujt prej jush, ta ruajë pra gjuhën e tij mos të uh, thotë llafe të pahijshme dhe të mos të ofendojë askënd dhe nëse e ofendon apo e cyt atë ndokush, le t'i thotë atij unë jam agjërueshëm. Pra në radhë të parë t'i përkujtojë vetes që është agjërueshëm dhe gjithashtu t'i t'i, t'i përkujtojë tjetrit i cili po e ofendon dhe po e cyt që قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فقوله من لم يدع قول الزور يعني قول الباطل وقوله والعمل به إشارة إلى سائر المعاصي التي يفعلها الإنسان بجوانبه الأخرى قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أي أن الله عز وجل غني عنه وعن عبادته mund t'ja zgjesojnë dhe t'ja zhvlerësojnë krejt agjërimin, pra agjëruesit i cili nuk ruhet nga këto gjynahe. Siç ka ardhur në hadithin e Pejgamberit alejhi selam, i cili thotë në të, ai i cili nuk i lë fjalët e kota, atëherë Allahu nuk ka nevojë, pra është i panevojshëm, për që ai të privohet, pra të privohet vetëm nga ushqimi dhe nga pija. Pra, në këtë hadith pra thuhet që Allahu nuk ka pra është i panevojshëm që robi nëse nuk lë këto gjynahet pra gabimet dhe fjalët e kota të gjuhës dhe të gjymtyrëve të tij atëherë nuk ka pse e lë domethënë ushqimin dhe pijen pra që Allahu nuk ja pranon agjërimin dhe gjithashtu ka ardhur në hadithin tjetër nga Pejgamberi alejhi selam i cili thotë يجب على القائم التحلي بها ترك الكذب ترك الغيبه وترك النميمه ترك شهادة الزور وترك العمل بجانب الذنوب والمعاصي فإنها تفسد عليه صومه وتذهب أجره وهناك آداب مستحبة ينبغي للصائم ألا يفرط فيها هي مستحبة ولكن في فعلها الأجر العظيم ومن ذلك السحور فإنه يسن للصائم ويستحب له أن يتسحر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة فالسحور فيه بركة وفيه عون للصائم على أداء صيامه على الوجه المطلوب لأن الصائم إذا لم يتسحر ربما dhe të gjitha gjynahet e tjera. Gjithashtu ka çështje të cilat janë të pëlqyeshme dhe synet dhe mirë është që mos t'i neglizhojë besimtari ato gjatë agjërimit të tij. Prej tyre është syfyri pra ngrënia e syfyrit. Kjo është një vepër e pëlqyeshme dhe është një vepër synet dhe kush e vepron ka përngjasuar me Pejgamberin a.s. dhe ka shëmbëllyer me të siç ka thënë pejgamberi e selam thotë bëni syfyr pra hani syfyr sepse në syfyr ka bereqet pra në bërjen e syfyrit në marrjen e ushqimit në syfyr njeriu merr ushqim dhe forcohet dhe i lehtëson vetes agjërimin pra vazhdimin e agjërimit deri në darkë na تشتبك النجوم كما جاء في الحديث ويشابههم الشيعة الذين عرفوا أيضا في هذا الزمان بتأخير الإفطار فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا تعجيل الإفطار لنخالف بذلك أعداءنا من اليهود الذين كانوا يأكثرون إفطارهم فإذا غربت الشمس سن للصائم أن يعدل بالإفطار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بالإفطار حتى يشك بعض الصحابة أن الشمس لا تزال لا تزال آه لم تغرب لكنها قد غربت لكن من شدة تأكيده عليه الصلاة والسلام بالإفطار يقول نقطان ان الشمس لا تزال طالعه ان هذا للصائم الا يؤخر السحور نعم Gjithashtu një çështje tjetër që është e pëlqyeshme dhe është synet është shpejtimi i iftarit. Pra shpejtimi i iftarit, siç ka thënë pejgamberi selam në këtë hadith, njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi për sa kohë e shpejtojnë iftarin dhe në një transmetim dhe e vonojnë syfyrin. dhe në shpejtimin e iftarit muslimani kundërshton çifutët pra jehuditë të cilët ka qenë zakon i tyre se e vononin iftarin derisa dilnin yjet në qiell dhe gjithashtu të tjerë që përnjësojnë me çifutët me jehuditë janë shiat edhe ata në këtë kohë shquhen që e vonojnë iftarin derisa dalin yjet në qiell. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ajo që përcillet prej tij është që ai e shpejtonte iftarin. Aq sa dikush prej sahabëve mendonte se dielli nuk kishte perënduar ende. Pra dyshonte në perëndimin e diellit. Pra aq shumë e shpejtonte pejgamberi e selam iftarin sa dikush mund të mendonte që dielli është akoma pra që nuk ka perënduar ende pra në, shpejti, në shpejtimin e iftarit gjithashtu Gjithashtu, ajo është ka është synet dhe e pëlqyeshme që besimtari ta çeli iftarin me hurma arabe të njoma. Nëse nuk gjen hurma arabe të njoma, pra të freskëta, atëherë me hurma, me disa hurma. Dhe nëse nuk gjen, atëherë me ujë dhe të treja këto, janë transmetuar në hadithe të sakta والعبادات فإن شهر رمضان شهر عظيم كما سبق ذكر بعض فضائله وكان السلف رضوان الله عليهم إذا أقبل عليهم شهر رمضان تفرغوا للعبادة حتى كان بعضهم يترك التحديث ليقبل على قراءة القرآن فيستحب للصائم في شهر رمضان أن يقبل على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والصلاة ويكثر من الصدقة وسائر الأعمال الصالحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يعد القرآن على جبريل في رمضان كل عام مرة وفي العام الذي قبض فيه عرضه على جبريل مرتين وهكذا في سلفنا الصالح هكذا ينبغي للمسلم të cilat janë të panevojshme, qofshin edhe këto fjalë të lejuara në origjinë dhe ta mbushi pra kohën e tij, ditën e tij të agjërimit me dhikr, me istighfar, me lexim Kurani, me falje namazi, me sadaka dhe me llojet e tjera prej punëve të mira. Siç vepronin të parët tanë të mirë që i paksonin dhe i rrallonin fjalët në këtë muaj, dhe bënin pra këto vepra që përmendëm. Gjithashtu, ajo që përcillet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ai ka qenë njeri tepër bujar, tepër fisnik dhe në Ramazan bëhej edhe më tepër bujar, pra më tepër xhymert. Dhe gjithashtu, ajo që është përcjellë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ia recitonte pra e recitonte Kur'anin në prezencë të Xhibrilit çdo muaj muaj Ramazani një herë dhe në vitin në të cilin Allahu i lartësuar pra i mori shpirtin dhe në vitin në të cilin ai vdiq i lexoi Kur'anin Xhibrilit alayhis salam dy herë. Pra, thamë që duhet lënë domethënë fjalët e tepërta, qofshin dhe ato të lejuara në origjinë këtë muaj, edhe duhet ta mbushim pra kohën tonë të agjërimit me dhikër, me lexim Kur'ani, me namaz, me sadaka dhe me vepra të tjera të mira të shpërblyera. Naam. وليصم لسانك ولتصم جوارحك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء لا تجعلهما سواء لا بد أن يعرف عليك أثر العبادة لا بد أن يعرف عليك أثر الصيام حتى تقبل على غيره من العبادات فإن الصيام شرع كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الحكمة من شرعية الصيام لعل العبد أن يتقي ربه إذا كان يوم صومه ويوم فطره سواء ما حمله القيام على الاقبال على الطاعه والعباده في القيام بالشيء لكن اذا اكثر عليه الصيام جعله يقبل على الطاعه والعباده فهذا دليل خير باذن الله عز وجل Pra këto ishin disa norma të detyruara dhe të pëlqyeshme që duhet të ketë parasysh dhe duhet të pajiset me to besimtari gjatë muajit të Ramazanit. Pra duhet besimtari i cili agjëron këtë muaj duhet që të dallojë nga njerëzit e tjerë edhe duhet që muaji i agjërimit pra veprat që bën besimtari muajin e agjërimit duhet të dallojnë nga veprat Pra nga ditët e tjera kur ai ose nga muajt e tjera në cilët ai ushqehet. Pra nuk duhet të jetë njëlloj si në muajt që ushqehet, ashtu edhe në muajin e e agjërimit. Siç është transmetuar nga Xhabir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë kur të jesh pra agjërueshëm, pra kur duhet të agjërojë gjuha jote, shikimi yt, dëgjimi yt dhe krejt gjymtyrët e tua, dhe nuk duhet të jesh njëlloj si agjërueshëm dhe si ngrënshëm. Pra nëse njeriu në këtë muaj veçon dhe nxitet dhe me më tepër zell i bindet Allahut dhe adhuron atë më së shumti, atëherë kjo është argument edhe provë se mirësia domethënë e tepërt prej tij në këtë muaj. Siç ka ardhur në ajetin kuranor, pra ka ardhur urtësia Urtësia dhe sekreti domethënë i, i agjërimit, siç thotë Allahu në këtë ajet sipas kuptimit, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim juve agjërimi, siç që bë, siç u ishte bërë obligim atyre që ishin përpara jush, ashtu që të, të pajiseni me takua, pra të bëheni të devotshëm, të ruajtur dhe të frikësuar karshi Allahut të lartësuar. Pra kjo është urtësia prej agjërimit. Naam. لصيام شهر رمضان تأديبا لها بذلك وأحسن الله إليكم وإليكم نعم آه، كما سبق أن ذكرنا في الدرس السابق أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام وهم صغار متى ما أطاقوا ذلك an të jallaha të tabi'u sawm yawman ba'da yawm. Të jallaha të sawm yawman وتفطر بعده مثلا يوما أو يومين ثم تعود على صيام يوم وهكذا فتجعلها تصوم وتفطر لا تسرد الشهر من أوله إلى آخره بل تصوم وتفطر حتى يسهل عليها ذلك وتتعوده Na. Por vë re dhe këshillojmë për diçka që fëmija kur fillon dhe agjëron për herë të parë e ka të vështirë, domethënë agjërimin pra këtë vepër. Pra jo ta bësh fëmijën që ta agjërojë çdo ditë, sepse ia vështirëson. E vë që ta agjërojë një ditë, ushqehet pra ditën tjetër, edhe kështu domethënë një ditë po, një ditë jo. Stërvitje pra një edukim i mirë dhe një edukatë e mirë, domethënë për të ardhmen, inshallah taala. Naam. Naam. Naam. Asual al-akhar. Pyetja tjetër. Selam aleikum shejhu jonë. Këto ditë tek ne bëhen votimet. A lejohet të printohen nëpër letra fetvat e dijetarëve për zgjedhjet parlamentare dhe të vendosen nëpër mure? إذا فعل هذا الأمر سيجر ذلك شرا على الدعوة السلفية وعلى أهلها من قبل الحكومة أو غيره فلا بد من مراعاة المصالح ثم تعليق الأوراق في الشوارع لا أنصح بها وإنما الذي أنصح به هو توجيه الناس آه، إما في المساجد وإما في آه، آه، غيرها من الأماكن التي يجتمع فيها الناس فيوجه الناس ويرشدون في هذا أو توزع مطويات فيها فتاوى العلم على أناس دون تعليقها الشوارع نعم فينظر في هذا إلى المصلحة لا يتسرع الإنسان في هذا الأمر وربما يعني كما سمعت يجري من وراء ذلك من الشر ما يجري min qibel ad-dawla aw min qibel ba'd an-nas. Naam. Pra këshilla e shehut të nderuar është që duhet të keni kujdes dhe të keni parasysh që pra mos të ketë dëme. Pra nëse kjo punë ka dëme dhe dëmtim nga ana e personave apo e, e qeverisë e pushtetarëve, atëherë nuk duhet bërë kjo gjë, dhe gjithashtu nuk këshilloj që këto fetva të dijetarëve të vendosen nëpër mure por duhet orientuar të orientohen njerëzit nëpër xhamia, nëpër mexhlise ku ata mblidhen, të këshillohen, të përkujtohen, t'u tërhiqet vëmendja dhe gjithmonë duhet të jetë kujdes që mos të ndodhë domethënë dëm dhe dëmtim për davetin selefi dhe për selefit ولم يكن هناك أي شر يترتب من وراء ذلك فكما سمعت الذي أنصح به أن توزع مطويات ونحوها على أناس ويوجههم في الأماكن التي آه، يمكن توجيهها فيهم أو كان إن كان ذلك في المسجد فحسن أو في آه، اجتماعات لهم أو غير ذلك هذا هو الذي أنصح به وقرر Pra, ajo që këshilloj është që mund të të shpërndahen fletëpalosje me fetvat e dijetarëve duke pasur kujdes në vendet domethënë ku tubohen njerëzit pra këshillon për fletëpalosjet pra duke pasur kujdes domethënë që mos të tërheqin këto ndonjë dëm për davetin selefi dhe për selefit naam sualun akhar Assalamu alaikum shehu i nderuar. Kur vdes dikush nga prindërit, çfarë duhet të bëj unë? من عادتنا يعني الألبان هنا في ألبانيا أنهم يجعلون طعاما يعني غداء للميت ثم يذكرونه في يوم الثالث والسابع والأربعين فما نصيحتكم إلي يعني ماذا تنصحونني أفعل نعم كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان بل قال جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت آه بعد الموت من النياحة يعني النياحة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز مثل هذه الأفعال بل هذه من البدع والذي أنصحك به أن تتركها ولعلك أن تكون آه، دليل خير لغيرك في هذا الباب حتى ولو قال الناس ما قالوا ولو عيروك بأنك آه، مثلا ما فعلت الواجب مع أمك أقول أنا فعلت ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما هذه الأفعال فليست من السنة وأنا مستعد أن أفعل مكانها من أمور الخير ما يقوم مقامها وأكثر يتصدق تتصدق عن آه، والدك والدتك أو آه، تحج عنهم أو عن أحدهما إذا لم يكن قد حج او اردت او كان قد حج او اردت زيادة خير الله او غير ذلك من امور البر التي ورد فيها او لها ذكر في سنة رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Pra, të gjitha këto çështje që u përmendën në pyetje janë prej bidateve të urryera në Islam. Siç thot Xhabir ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të, e konsideronim mbledhjen pra tubimin për ushqim në shpinë e të vdekurit mbas vdekjes prej nijahës pra prej vajtimit të tij Pra të gjitha këto janë vepra të urryera dhe janë bidate në fenë e Allahut të lartësuar. Edhe nëse njerëzit të qortojnë pra të shajnë dhe thonë se ti nuk i ke bërë obligimet karshi prindrëve, karshi nënës dhe babës, thuaj unë kam bërë ato çka na ka udhëzuar dhe orientuar dhe këshilluar në to pejgamberi ynë Muhammedi a.s. Dhe nëse ka gjëra që janë të pëlqyshme në të cilat na ka udhëzuar pejgamberi a.s. Unë i bëj, bëj ato pra si shenjë respekti për prindrit dhe më tepër se to. pra jap sadaka për prindrit apo nëse nuk kanë kryer haxhin shkoj dhe bëj haxhin për ta apo nëse kanë lënë agjërim ua kompensoj agjërimin atyre edhe nëse kanë bërë haxh bëj haxh tjetër për ta pra bëj gjëra më të mëdha se këto që ju bëni pra nuk duhet që t'i pasojë njerëzit në këto bidate pra të jetë i vendosur në pasimin e sunetit të pejgamberit alejhi selam bidateve, pra prej mirësisë që ti u dedikon prindërve edhe mbas vdekjes së tyre dhe respektit është lënia e këtyre bidateve. Edhe sigurisht vepër e mirë dhe e pëlqyeshme për prindërit mbas vdekjes është që ti japësh shumë sadaka për ta dhe mundësisht të japësh një sadaka të rrjedhshme pra për ta dhe kjo është prej respektimit të prindërve dhe prej mirësisë së tyre مع شركاء يعني شركاء له في مشروعه فمن يستحق أو لمن يجب آه، تنظيم نصيبه بعد وفاته وأحسن الله إليكم يعني ثلاث نساء لزوج واحد لزوج واحد نعم فكان هذا الزوج له مشروع مع إخوة آخرين كانوا كان شركاء معهم فالآن نصيبه يعني من من يستحق أن يتكفل بها ويحفظها ويدبرها بعد وفاته هو توفي الآن نعم ينظر في ورثته من هم ورثته هؤلاء النساء النسوة الثلاث يعتبرن وارثات إن كان للميت أولاد إما ذكور وإما إناث أو ذكور وإناث فللزوجات هؤلاء الثلاث الثمن يقتسمنه فيما بينهن وإن كان آه ليس له أولاد فلهن الربع يقتسمنه فيما بينهن وسائر الميراث يذهب إلى بقية الورثة يحتاج إلى يحتاج إلى النظر لمن يرث هل له أولاد هل له أب nëse këto tre gra pra me këto tre gra ky besimtar ka lën fëmijë atëherë këto tre gratë ndajnë mes tyre një të tetën dhe pjesa tjetër u takon fëmijëve qofshin meshkuj apo femra pra do par se çfar ka lën domethënë si trashëgimtar dhe nëse nuk ka lën fëmijë me to atëherë të tre gratë ndajnë një të katërtën dhe marrin pastaj بين الذكور والإناث هم يعني يسألون عن المشروع المشروع يعني لا زالت قائم ترك مشروع يعني لا زال يستثمر هذا المشروع فهل يهق يعني السؤال من قبل النساء هل يهق لهن أن يخترن يعني ثقة أخ ثقة فللورثة ومن هؤلاء النسوة أن يخترن رجلا ثقة عاقلا يقوم بالأمر هذا إذا لم يوجد من أولاده من هو أهل لذلك ما يدعوش بين أولاده من هو أذل لذلك فهو الأحق بهذا يقوم على التركة يقوم على هذا المشروع ويعطي كل واحد الورقة نصيبا أي لم يكن رافدا ولا محمولا Dhe shehu thot, nëse ka lënë trashëgimtar pra fëmijët, prej fëmijëve, meshkuj, të cilët kanë mundësi domethënë ta, ta marrin në dorë, ta organizojnë, ta menaxhojnë biznesin e babës, atëherë këta janë më parsor, por nëse këta nuk gjenden, apo nuk janë të aftë, pra janë të paaftë ose të mitur, atëherë kanë të drejtë këto tre uh, gra, që të zgjedhin një njeri të aftë, të mençur, uh, uh, që t'ua menaxhojë domethënë pasurinë e bashkëshortit dhe të japi gjithsecilit prej trashëgimtarëve atë çka meriton pra prej pjesës së trashëgimisë së tyre. Na.